بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugünkü dersimizde Muhammed bin Abdülvahhab rahimehullah teala ki babu ma caa min at-taghliz fi men abada inda qabr racul salih fe keyfe iza abadahu Bu babda aytadilarki bir solih bo'lgan yaxshilikda o'tgan kishining qabrini oldida Allohga ibodat qilishlikning yomonligi to'g'risida kelgan tanbihlar haqidagi bob bu aytadilarki solih odamni qabrini oldida ibodat qilishlikka shuncha qattiq etilgan gaplar keladigan bo'lsa ana shu solih shaxsni qabrga ibodat qilsa qanaqa bo'ladi degan bir ajablanarli bir so'roq sifatida bob keltiryaptilar bu so'zsiz Alloh subhanahu va taoloni ibodati Alloh ko'rsatgan Qur'on sunnatda ko'rsatilgan suratda bo'lishlik kerak. Ammo bu qabrlarni oldida Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlik bu shirkka vasila bo'ladi, ya'ni sabab bo'ladi. Va shirkka vasila bo'lgan har bir narsa harom bo'ladi hattoiki ana shu shaxsni niyati solih yaxshi bo'lsa ham niyati nima Allohga ibodat qilishlik bo'lsa ham Alloh subhanahu va taoloni shariatiga muvofiq bo'lmagan amal bo'lib hisoblanadi sababi ana shu tariqada xatolanganligi xato bo'lganligi uchun bunga kelajakda nabiy sallallohu alayhi va sallam ummatlarini mana shu masalaga tanbih berib shirkki vasilasini to'xtatib bayon qilingan hadislarni inshaalloh zikr qiladilar aytadilarki fi sahihi an aisha roziyallohu anha أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله أولئك شرار الخلق عند الله Oysha radhiyallohu anha sahihaynda Buxoriy Muslimda chiqarilgan Ummu Salama radhiyallohu anhoni hadislarini Oysha radhiyallohu anha zikr qiladilar. Aytadilarki, Ummu Salama radhiyallohu anha Nabiy sallallohu alayhi va sallamni huzurlarida habashada ko'rgan bir cherkovni sifatlab berdilar ummu salama radhiyallohu anha nabiy sallallohu alayhi va sallam Makka da bo'lgan vaqtlarida ashablarining ba'zilari habasha yeriga hijrat qilishgan ana shu hijrat qilgan muhojira ayollarning biri Ummu Salama radhiyallohu anha edilar. U vaqtda u kishi Nabi sallallohu alayhi va sallamning ayollari bo'lmaganlar. Nabi sallallohu alayhi va sallamga bu kishi radhiyallohu anha Habashada ana shu cherkovda ko'rgan har xil narsalarni etib yana shu cherkovdagi kanisadagi suratlarni etib berdilar nabiy sollallohu alayhi vasallamdan qanday javob bo'ldi bunga nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ulaik ulaiki dedilar siz etib turgan bu qavmlar iza mata fihimur rajulus solih ularda o'zlarini oralaridagi bir salohatda yaxshilikda yurgan bir shaxs vafot qiladigan bo'lsa banau ala qabrihi masjida us qabrini ustiga masjid ibodatxona qurishardi va ana shu ibodatxonani ichiga siz etib turgan ana shu suratlarni chizishardi tasvirlashardi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki ulaika shirarul xalqi indalloh ulaiki shirarul xalqi indalloh ana shu siz etib turgan shaxslar Allohning nazdidagi maxluqotlarning eng yomonidir dedilar nabiy sollallohu alayhi vasallam bu hadisda bularni qilgan yaxshi niyatlari yoki ularga bo'lgan ulardan bo'lgan Allohga xolis ibodatlar yoki Allohga xolis bo'lgan duolar shunga o'xshagan hozirgi ba'zi bir quburlarga qabrlarga oldida ibodat qilishlikka ruxsat berib turgan shaxslarni dalillarini zikr qilmadilar va alaykum assalom va rahmatulloh balkim to'g'ridan to'g'ri ularni har xil mumkin bo'lgan yaxshi amallari bordir unday yaxshi amallarni birortasiga e'tibor bermasdan nabiy sallallohu alayhi sallam aytdilarki ulaiki shirarul xalqi indalloh bu siz etib turgan shaxslar Alloh nazdidagi eng yomon xalqlar shulardir niyatlari yaxshi bo'lsa ham Sheikh Islom Taymiy rahimahulloh aytadilarki, "Fa haula jama'u baynal fitnatayn." Bu shaxslar ikkita fitnani jamlashdi o'zlarini amallarida birinchisi fitnatul qubur qabrlar fitnasi ikkinchisi fitnatut tamasil suratlar va timsollar fitnasi Nabi sallallohu alayhi va sallam ular mahluqatlarning eng yomoni degan vaqtlarida mana shu ikki ikkala sifatni jamlaganliklarigina uchun emas balkim mana shu ikkalasini har biri fitna alohida ya'ni bu yomonlik faqatgina mana shu ikkita sifatni qabr qurib e, qabr ustiga masjid qurib uni ustiga keyin ishlariga surat chizsagina shunda yomon bo'lmaydi balkim bu yomonlikni hammasini yig'gan bo'ladi shunda hatto ana shu masjidlarda yoki maqbaralarda surat bo'lmasa ham masjid qilib ko'tarishlikni o'zi la'natga yarasha yarasha bo'ladi shunday yaroqlik bo'ladi haqli bo'ladi bu narsadan bu ma'loni kelajakda inshaalloh tushunamiz uni va illa bu Ummu Salama radhiyallohu anha zikr qilib turgan qavmlar ikki fitnani jamlashgan. Qabrlar fitnasi sabab masjidga qabr e, u qabr ustiga masjid qurishdi va qabrni o'zlariga sajdagoh qilib olishdi va ikkinchi fitna suratlar va timsollar fitnasi. Bu hadis dalolat qiladiki, masjidlar qabrlarni ustiga qurilishlik va suratlarni chizishlik bu Alloh va rasuli harom qilgan amal bo'ladi. Va bu kelajakda aytamizki, Allohning la'natiga yo'liqishlikka sabab bo'ladigan amal bo'ladi. <clears throat> Mana shu o'rinda Shayxulislom Taymiya rahimahullohning gaplarini o'qib o'tsak, inshaalloh sharhga muvofiq bo'ladi. Aytadilarki, وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك ما نشو نبي صلى الله عليه وسلم qabrlarni ustini ustiga masjidlar qurishlikni nahiy qilib qaytarishliklari mana shu nahiy qilingan sabab ana shu sabab butun ummat qancha qancha ummatlarni katta shirkka yoki undan pastroq bo'lgan kichik shirkka voqi qilgan tushirgan mana shunga yetkizgan fa inna nufuz deydilar قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاصم الكواكب ونحو ذلك فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر سوسز دلال بزاكي كينج جملة كينج جملة فايدة لينق إتلال كي بر يخشلك دو أتكن قبر سبب لك شرك ga yetishlik oddiy bir jonsiz yog'och yoki daraxt yoki tosh sabablik shirkka yetib borishlikdan ko'ra yaqinroq, xatarliroq. Sababi tosh u bu daraxt bo'ladigan bo'lsa, uni hech qanaqa bir tashqi ko'rinishda hech qanaqa fazilati yo'q. Lekin solih odam bo'ladigan bo'lsa, uni so'zsiz ibodat qiluvchilarga ta'siri bo'ladi shuning uchun aytadilarki valihada tajidu ahla shirk yatadarrauna indaha va yakhsha'un ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر aytadilarki shuning uchun mana shu qabrlarni oldida tazarru qilib duo qilib turib qilganlarni ko'rasizki ular bir xushu bo'lgan bir sifatda bo'lishadi o'zlarini boshlarini pasaytirgan holatda qalblarimiz bilan Allohni uyida bo'lmaydigan bir Allohga bo'lgan qulchilik yoki xushu va xuzu' mana shu qabrlarni oldida bo'ladi hatto mana shunday bo'lgan odamni Allohning oldida bo'lmaydigan hokisorliklari mana shu qabrlarni oldida va sahar vaqtida Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlik af, afzal bo'lgan vaqtlarda ular shu narsani qilishmaydi. Va mana shu shaxslarni ba'zilari ana shu qabrlarga ham sajda qilishadi. va shularning ko'plari va aktharuhum yarjuna min barakati salati indaha va du'a ma la yurjunahu fil masajid va shularning ko'plari mana shu qabrlarni oldilarida namoz o'qib va duo qilishadigan bo'lsa ana shularni barakasini umid qilishadi va mana shu amallarni masjidda ado qilishadigan bo'lsa ana shu barakani shunchalik darajada umid qilishmaydi deyman bu subhanalloh shayx islom taymiy rahimaullohni vaqtlaridagi bo'lgan holatlarni hozirgi kunimizda bundan ham ashaddiyroq bu masalalar aytadilarki فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته shuning uchun mana shu sababni shirkka olib boradigan sababni e, sababni moddasini butunlay kesib to'xtatib tashlashlik uchun nabiy sallallohu alayhi va sallam butunlay maqbarada namoz o'qishlikdan qaytarganlar Hattoyki ana shu maqbarada namoz o'quvchining niyati namozi bilan ana shu makondan bir baraka talab qilishlik bo'lmasa ham maqsadi ammo ana shu qabrni oldida namoz o'qishlikni barakasini umid qiladigan bo'lsa, bu haqiqatda Alloh va dinini rasuliga qarshi chiqishlik va dinini oyoq osti qilishlik va Allohning shariatida Alloh ruxsat bermagan narsaga narsani dindan deb ko'rsatishlik bo'ladi. Ya'ni bid'at bo'ladi demoqchiman. Bu juda chiroyli gaplar haqiqatda bir ibrat olishligimiz va e'tiborga olishligimiz kerak. bularni shirkligi Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahulloh etgan da'vatlari bilan bo'lib chiqqani yo'q bu amallarni. Balkim undan oldingi a'immalar man qilishgan bu amallardan. Demak, bu amallar shariatda ruxsat qilingan amallar emas, balki man qilingan, tahqiqlangan amal. Davomida aytadilarki valahuma ya'ni sahih Buxoriy Muslimda anha Oysha radhiyallohu anhadan qolat lamma nuzila bi rasulillahi sollallohu alayhi vasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idha ihtamma biha kashafa kashafaha fa qala wa huwa kadhalik la'natullahi ala al-yahudi wan-nasara اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه aytadilarki nabiy sollallohu alayhi vasallamga tushirgan tushgan vaqtda ya'ni aytmoqchilarki nabiy sollallohu alayhi vasallamni vafotlari yaqin bo'lgan vaqtda va e, ruhni chiqishlik muborak ruhlarini chiqishlik vaqti yaqinlashib qolgan vaqtda nabiy sollallohu alayhi vasallam bir gazmolni olib betlariga tashardilarki hatto o'sha e, qiynalib qoladigan qolgan vaqtlarida ana shu betlarini ochib shunda nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu bir hadisni etganlar etardilar deydilar va huwa kadalik la'natullohi alal yahudi va nasora Yahudi va nasoralarga Allohning la'nati bo'lsin. Ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid. Ular payg'ambarlarni, payg'ambarlarini qabrlarini o'zlariga sajdagoh qilib olishgan dedilar. Bu la'natulloh, Allohning la'nati bo'lsin deb Nabi sallallohu alayhi va sallamdan yoki xabar bo'lishligi mumkin Allohning la'nati bo'ldi deb yoki Allohdan la'nat bo'lsin deb duo ma'nosida ham bo'lishligi mumkin ikkalasi ham to'g'ri nima uchun bu yahudi va nasoralar Allohning la'natiga yo'l qilsin deb duo qilindi yoki la'nat bo'lgan ularga sababi ittahadu qubura anbiyaihim masajid payg'ambarlarini qabrlarini o'zlariga sajdagoh qilib olishgan o'zlariga sajdagoh qilib olishgan nima uchun sajdagoh deb aytyapmiz sababi masjid qilib olishlik ikki holatni birida bo'ladi masjid qilib olishlik qabrni ikki holatni birida bo'ladi yoki ana shu qabrni ustiga masjid qurib 5 vaqt namoz o'qiladigan masjid olinadi. Sussiz buni haromligi kuchliroq ba'zilar aytadiki biz uni qabri ustiga masjid qurganimiz yo'q o'shanchin biz bunga kirmaymiz deyilishadigan bo'lsa ikkinchi ma'nosi keladi u nima qabrni ustiga masjid qurmasa ham o'sha qabrni oldida ba'zi bir sajda bo'ladigan ibodatlar qilinsa yoki shu o'rinlarda ba'zi bir zikrlar qilinsa yoki shu o'rinda Alloh subhanahu va taologa sadaqalar qilinadigan bo'lsa bularni hammasi ana shu o'rinni sajdagoh qilib olinganga dalolat qiladi Nabiy sallallohu alayhi va sallam hadisda aytdilarki وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا manga yer ham masjid ham tozalovchi qilib berildi qilingan manga ya'ni masjidan degani qay ya'ni mana shu yerda yashab turgan shaxs yerni qaysi bir burjagida bo'lmasin Alloh farz qilgan namozni vaqti kiradigan bo'lsa ho masjid bo'lsin ho bo'lmasin qaysi bir o'rinda o'sha masjidi bo'ladi turgan joyi unga masjid bo'laveradi sajda qilib namoz o'qiyveradi Allohga va qayerda bo'lmasin ho u suv topsin tahorat qiladi ho suv topmasin tayammum qiladi yer unga bu ummatga nabiy sollallohu alayhi vasallam ummatlariga ham masjid qilib berilgan butun hamma joyi va shuningdek tozalovchi yoki suvi yoki turpog'i shuning uchun masjid bo'lishligi uchun uni ustiga besh vaqt namoz o'qiladigan masjid qurilsagina masjid qivolgan qivolingan bo'lib hisoblanmaydi balkim ana shu qabrni oldiga borib boyagi aytilgandek zikrlar qilinsa namozlar o'qilsa hattoiki ana shu o'rinda Allohga Alloh uchun sadaqa qilsam afzalroq bo'ladi deb e'tiqod qiladigan bo'lsa ham mana shu o'rinda mana shu joyi ibodat ibodatxona qilib oldi Allohga yaqin bo'ladigan joy qilib oldi Allohning ruxsatisiz demak bu sajdagoh qilib olgan bo'ladi shu sabablik va bu bu amal egasi yahudi va nasorolar yo'liqqan la'natga yo'liqishlikka haqli bo'ladi shuning uchun Oyisha radhiyallohu anha aytadilarki "Yuhaddiru ma sana'u." nabiy sallallohu alayhi sallam bu hadislari bilan ana shu yahudi va nasoralarni qilgan ishlaridan o'zlarini ummatlarini eslatma o'zlarini ummatlariga eslatma bermoqchilar nima uchun sababi nabiy sallallohu alayhi sallam mana shu holatlarida jon beradigan ahvollari bo'lib turibdi va mana shu o'rinda Nabiy sollallohu alayhi va sallam Allohning ambiyolarini biri va u kishi bu narsani yetishliklarini sababi Banu Isroil o'zlarini ambiyo payg'ambarlarini hurmat qilib, hattoyki shunchalik darajada ulug'lab, ana shu qabrlar ularni qabrlarini o'zlariga yoki masjid yoki sajdagoh yoki ibodatxona qilib olishlikka sabab bo'lib shu bilan ham Allohning la'natiga yo'liqqanligini eslatib, o'zlarini ummatlaridan, ummatlarini shu narsadan qaytarmoqchilar. Shuning uchun yuhaddiru masanau. Walaula zalika agar mashi qo'rqinch bo'lmaganida ubriza qabruhu Nabi sollallohu alayhi vasallam qabrlari ko'rsatib qo'yilardi. G'ayra annahu khashiya yuttakhadha masjida. Lekin Nabi sollallohu alayhi vasallam o'zlarini qabrlari masjid qilib olinishligidan qo'rqdilar yoki mana shu qo'rqishlik e, nabiy sollallohu alayhi vasallamdan bo'ladi yoki ashoblaridan va bu nabiy sollallohu alayhi vasallamni qabrlari oysha roziyallohu anhoni uylarida bo'lishligini sababini biri va ikkinchi sababi nabiy sollallohu alayhi vasallam abu bakr roziyallohu anhudan anhudan kelgan asarki u nima qaysi bir payg'ambar o'ladigan bo'lsa vafot qilgan joyi o'rni u kishiga maqbara bo'ladi qabrlari dafnlari shu o'rinda bo'ladi shu shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam oyisha roziyallohu anhoni hujralarida vafot qilganliklari uchun shu o'ringa qo'yilgan endi bir shubha kelishligi mumkin u shubha nima u hozirgi avliyolarni qabrlarini o'zlariga sajdagoh qilib va ularni ustilariga masjidlarni qurib o'zlariga ibodat qona qilib olayotgan shaxslarga eslatiladigan bo'lsa shu amal nabiy sollallohu alayhi vasallam shu hadislari sizga aytishadiki mana siz bu shirk deb aytyapsiz-ku, lekin Nabiy sallallohu alayhi va sallamni masjidlariga qarang. U kishini masjidlari ham qabrlari masjidda. Demak, bizga ha qabrni ustiga masjid qurib shu joyda ibodat qilsak bo'laverar ekan deb dalil keltirishadi. haqiqatda bu tashqari ko'rinishidan bir dalilga o'xshaydi-yu, bu hech qanaqa dalil emas, balkim bir shubhaki odamlar bu shubhalar egasi o'zlaricha dalil deb o'ylashadi bu narsani. Nabiy sallallohu alayhi va sallam la'natlab tursalar ham bu amallarni. Lekin hozirgi kunda ba'zi bir islomiy, balki islomiy va arab ellariga nazar tashiydigan bo'lsangiz, ba'zi bir diyorlarda o'z ko'zimizdan ko'rganimiz ham bo'lgan shuni namoz o'qiyman deb qabr yo'q masjidni topishlikka qiynalib qolasiz ba'zi bir mantiqalarda subhanalloh alhamdulillah bizni diyorlar bu narsadan salomatroq ba'zi bir arab arab diyorlariga qaraganda sabab bizda din yo'q bo'lib ketishligi bilan ham bid'at bu shirkiyotlar ham yo'q bo'lib ketgan endi mana din kelishligi bilan dinni oti bilan shirku bid'atlar kirib kelyapti mana shu o'rinda bu narsaga e'tibor berib nabiy sollallohu alayhi vasallam shirkni asliyu vasilasini kesib tashlaganlaridek da'vat egalari yaxshilikka buyuruvchilar va yomonlikdan haqiqatdan qaytaruvchilar eng birinchi boshlashligi kerak bo'lgan narsa Nabiy sallallohu alayhi va sallam shu uchun payg'ambar bo'lib kelib, shu uchun yashab va o'lishlaridan oldin shu narsa bilan vafot qilgan bo'lgan masala u tavhidga buyurishlik va shirkdan qaytarishlik bilan boshlashligi lozim bo'ladi. Ammo biz aytgan shubha masalasiga qaytadigan bo'lsak birinchidan nabiy sollallohu alayhi vasallamni masjidlari qabr ustiga qurilmagan sababi nabiy sollallohu alayhi vasallam masjidlari u kishi o'zlari hayot vaqtlarida masjid qurganlar shuning uchun bayna qabri va minbari ravzatun min riyadil janna degan hadis lafzi botil hadis bayna bayti va minbari uyim bilan minbar orasi deganlari ammo qabri degan lafzi meni qabrim bilan minbarim orasi jannat ravzalaridan bir ravza bog'chalaridan bir bog'cha deb aytgan hadislari qabr degan lafzi bilan botil unaqa hadis yo'q sabab bu hadisni o'zlari qabrga qo'yilishliklaridan oldin aytganlar salatu vassalam demak nabiy sollallohu alayhi vasallam masjidlari hozirgi qabr ustiga qurilgan masjidlarga o'xshamagan sabab u kishini masjidlari qabr ustiga qurilmagan masjid alohida o'zi bo'lgan nabiy sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan balkim o'zlari qurganlar alayhissalotu vassalam bu birinchidan ikkinchidan nabiy sollallohu alayhi vasallam qabr qabr e, o'zlari dafn qilingan vaqtlarida ba'zi bir shaxslar masjidga olib kelib dafn qilinadigandek masjidlariga dafn qilinmaganlar nabiy sollallohu alayhi vasallam oyisha tepada aytganimizdek oysha roziyallohu anhoni hujralarida vafot topib shu o'rinda dafn qilinganlar bu ikkinchidan uchinchidan nabiy sollallohu alayhi vasallamni qabrlari hozirgi hisobda e, masalan xarita bo'yicha masjidni ichiga kirib qolishligi bu nabiy sollallohu alayhi vasallamni ham fe'llari emas amallari emas ashoblarni ham amallari emas balkim bu shu vaqtdagi bo'lgan podsholarni birini ijtihodi amri va bu ijtihodda u xatolashgan so'zsiz maqsadi masjidni kengaytirish edi maqsad masjidni kengaytirish bu ikkinchi asr vaqtida bo'lgan va shuning bilan birga nabiy aleyhi alayhi sellem qabrlari masjidga kirib qolishlik xaritasida butun olimlar rozi bo'lishmagan buni inkor qilishgan o'shaning said ibn musayyib rahimahulloh umar ibn abdul aziz rahimahulloh shu vaqtda madinani amirlari amiri bo'ladilar shunda said ibn musayyib rahimahulloh eslatadilar qanaqa nabiy sollallohu alayhi vasallam qabrlarini masjidga kirgizasiz deganlarida de, bu manga bo'lgan faqat buyruq man faqat mo'minlarni amiri bo'lgan xalifani amrini ado qilyapman xolos manda boshqa hech qanaqa ish yo'q dedilar demak inkor bo'lgan bu uchinchidan to'rtinchidan keladigan bo'lsak nabiy sollallohu alayhi vasallamning qabrlari hozirgi kunda xaritada masjid ichida bo'lsa ham lekin davollari alohida, hattoyki shifti ham alohida. Nabiy sollallohu alayhi vasallam qabrlarini shifti alohida, masjiddan bo'lak va shuningdek davollari hozirgi kunimizda taqriban 5 chamasi 5 ga 5 ta davol bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallam qabrlari bilan masjid orasida. va shuning shunday bir sifatda dovonlar o'ralganki, hattoiki namoz o'quvchi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning qabrlariga to'g'ridan to'g'ri tavajjuh qila olmaydi. Sabab e, qiblaga e, qarab kiradigan, e, qaraydigan odam qabrning orqasida u taraf uchburchak qilib qo'yilgan, hatto namoz o'qolmaydigan ya'ni o'ziga bir qabrni ya'ni qibla qila olmaydigan sifatda qurib qo'yilgan. va shunday sifatda qilishganki hattoki tavof ham qilisholmaydi bu qabr bilan qabrda tavof ham qilisholmaydi demak nabiy sollallohu alayhi vasallamni qabrlari bilan ba'zi bir hozirgi kunimizdagi bo'lib turgan shirkiy amallarga dalil qilib keltirishlik asliyu fasli bilan botil bo'ldi ولمسلم عن جندب ابن عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولولا كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فإني أنهاكم عن ذلك جند بن عبد الله رضي الله عنه يتلر Nabi sallallohu alayhi va sallam vafot qilishilaridan 5 kun oldin men u kishidan mashi hadisi eshitdim dedilar. Qarangki, juda yaqin. Boyiga hadis la'natullohi alal yahudi va nasara nuzul bo'lib turgan vaqtda. Ammo bu Nabi sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan oldin 5 kun oldin bo'lib turgan. Bu hadis ham sahih. Isnodida hech qanaqa bir dog' yo'q. aytadilarki nabiy sallallohu alayhi vasallam eshitdim deydilar u kishi aytdilarki inni abrou ilallohi ayyakuna li minkum khalil man Alloh subhanahu va taolodan boshqa sizlardan ya'ni sizlarni ichinglardan menga khalil, ya'ni yaqin do'st bo'lishligidan pokman ya'ni mani unaqa do'stim yo'q Fa innalloha qad ittakhadani khalila. Alloh subhanahu va taolo meni Ibrohim alayhi alayhisolatu vassalomni o'ziga xalil qilib olgandek meni xalil qilib do'st qilib oldi, yaqin do'st qilib oldi. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila. man agar o'zimni ummatimdan o'zimga bir xalil qilib oladigan bo'lganimda Abu Bakr radhiyallohu anhu ni o'zimga xalil qilardim dedilar. Bu hadisda dalolat borki, Nabi sallallohu alayhi va sallam Abu Bakrni juda bir oliy darajada hurmat qiladigan bo'lganlar va u kishi ashoblarning ichidan e, nabiy sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin sahobiylari bo'lganlar va bu lafzda dalolat borki rofizalar nabiy sollallohu alayhi vasallamni eng yaqin sohibi bo'lgan abu bakrga tiyishganliklari uchun ba'zi bir olimlar mana shu alfozlari uchun ularni dinda emas deb aytishadi rofizalarni bu ochiq dalolati borki nabiy sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin bo'lgan sahobiy abu bakrdir shundan keyin umar shundan keyin usmon shundan keyin ali roziyallohu anhum jamian shuning uchun e, shayxul islom tamiya rahimaulloh aytadilarki kimda kim abu bakrga yoki umarga gapiradigan bo'lsa uyida boylab qo'ygan eshagidan ko'ra adashuvchanroq deydilar adashuvja adashishlikda yomonroq deydilar eshagidan ham bu dalolat qiladiki bu ummat ittifoq qilgan shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki aballohu val mu'minuna illa abu butun Alloh va mu'minlar hammasi bosh tortishdiki hattoiki abu bakr yolg'iz o'zi nabiy sollallohu alayhi vasallamning xalifasi bo'lishlikka hammasi bosh tortdi ya'ni faqat shunga rozi bo'lishdi deb nabiy sollallohu alayhi vasallam xabar berdilar va shu bergan xabarlari voqida hosil bo'ldiki hattoiki butun ummat shu vaqtdagi nabiy sollallohu alayhi vasallam ashoblarini hammalari o'zlarini roziliklari bilan abu bakr roziyallohu anhuni nabiy sollallohu alayhi vasallamni birinchi xalifalari qilib tanlab olganlar aytadilarki ala va inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiyaihim masajid e'tibor beringlar sizlardan oldingilar o'zlarini payg'ambarlarini e, qabrlarini o'zlariga sajdagoh qilib olishardi ala fala tattaqidul qubura masajid e'tibor beringlar qabrlarni o'zinglarga masjid qilib sajdagoh qilib olmanglar qilib fa inni anhaakum an zalik man sizlarni bu amaldan qaytaraman ya'ni subhanalloh bu hadisda nechta bir tanbihotlar va nechta bir ishoralar kelib turibdi aytadilarki ala va inna man kana qablakum ala bu tanbih va inna bu ta'kid kanu yattakhiduna qubur anbiyahim ala bir bir yana bir ta'kid bu fala tattakhidul qubur yana bir ta'kid fa inni man albatta men deb yana bir ta'kid ta'kidlayaptilar anhakum man sizlarni qaytaraman ya'ni subhanalloh qarangki bu hadisda Alloh subhanahu va taoloni eng suyukli bo'lgan payg'ambari o'zini qabri masjid sajdagoh bo'lishligidan qaytarib mana shu lafzlarni nechi barota marotaba ta'kidlashlik bilan eslatyapti. Lekin shu bilan birga subhanalloh Alloh subhanahu va taoloning yo'lidan adashib turgan odamlarni ko'rib hayron qolasiz. Alloh subhanahu va taolo adashtirgan odamlarni to'g'ri yo'lga boshlovchi yo'q haqiqatda. Nabiy sallallohu alayhi va sallam tepada aytganlaridek فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو, وفي وهو في السياق من فعله يعني النبي صلى الله عليه sallam bu 5 kun o'tgandan keyin vaqt soatlari yetgandan keyin vafot qilishliklaridan oldin mana shu amaldan yana qaytarib bu amal egalarini la'natladilar alayhi salatu vasallam bu qabrlarni o'zlariga masjid qilib ikki vajhning biri bilan bo'lishligi mumkin ekan birinchisi ana shu yahudi va nasoralar va bizdan oldingi qavmlar ambiyolarni qabrlarini ulug'lab mana shu qabrlarga sajda qilishadi bu birinchi vajhi ikkinchi vajhi ana shu qabrlarni o'ziga sajda qilmasa ham ana shu qabrlarni payg'ambarlar yoki solihlarni qabri bo'lganligi uchun va mana shu o'rinda Allohga ulug'lashlik yaqinroq bo'ladi va shu bilan ibodatim afzalroq bo'ladi deb ana shu qabrlarni oldida namoz o'qishlikni joiz deb bilganliklari uchun la'natlangan bo'lishlari ham mumkin. Mana shu ikki ma'nosi ma'noning biri. Bu dalolat qiladiki, hozirgi kundagi qabrlar, masjid qabrlar ustiga qurilgan masjidlar bular hammasi podsholarning amrida shularning bo'ynida va Allohning oldida shular javob berishadi sabab Allohning shariatidagi hukm bo'yicha butun ahli sunna ayimmolarining hukmlari bo'yicha bu narsalar yo'q qilinishlik kerak lekin xilof qilishadi masjid yo'q qilinadimi yoki qabr shunda olimlar aytishadiki agar masjid qurilib keyin unga qabr kirgizilgan bo'lsa qabrni olib chiqib tashlanishlik kerak ammo qabr o'zi asli bor bo'lib turib uni ustiga masjid quriladigan bo'lsa u joyi u joyiga qurilgan masjid buziladi masjid ham buziladimi Alloh uchun qurilgan masjid ham buziladimi desa buziladi nabiy sallallohu alayhi va sallam tepada o'tgandek ziror masjidi munofiqlar qurgan masjidni buzga buzishga buyurganlaridek buzib tashalganidek Allohning shariatiga qarshi bo'lganligi uchun bu masjidlar ham ahli sunna va jamoat ayimmalarini fatvolari bo'yicha asl yo'q qilinishlik kerak lekin subhanalloh bu amr hozir ana shu narsaga e'tibor bermay turgan din egalariga birinchi aloqador va ikkinchidan ana shu din egalari nasihat qilib yetkazishligi kerak bo'lgan amr egalari ya'ni podsholarga taalluqli bu shirklarga yo'liqishlik va bid'atlarni yo'liqishlik bularni hammasini gunohiga ana shu ikki toifa shaxslar javob beradi birinchi toifasi amr egalari bo'lgan shaxslar ikkinchisi ana shu narsalarni shirkligini bilib turib indamay indamay turganlar yoki ana shu shirkligini bilib turib uni tavhid suratida ko'rsatib berayotganlarni gunohi undan ham qattiqroq va bular nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan la'natga haqli shaxslar bo'ladi subhanalloh shuning uchun bu narsadan juda ehtiyot bo'linishligi va e'tibor berilishligi lozim bo'lgan amaldir muhammad ibn abdulloh rahimahulloh so'zlarini davomida aytadilarki vassalatu indaha min zalik ya'ni va illam yubna masjid ana shu qabrni oldida uni ustiga masjid qurilmasa ham uni oldida namoz o'qishlik sajdagoh masjid qilib olingan hukmida bo'ladi bu narsani tepada aytdik Wa huwa ma'na qawliha khushiya ayyuttakhadha masjida masjid qilib olinishligidan qo'rqqanlari shu sababli bo'ldi va illo nabiy sollallohu alayhi vasallamning ashablari qabrlarining ustiga masjid qurishmasdi Wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhida masjida har bir o'rinki bir shaxs o'ziga sajdagoh qilib oladigan bo'lsa qasd qiladigan bo'lsa o'ziga masjid qilyapti balkim har bir kimda kim qay bir o'rinda namoz o'qisa ana shu unga masjid bo'ladi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek tepadagi hadis vaju'ilat liyal ardu masjidan va tahura ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وراه أبو حاتم في صحيحه e, ibn hibbon rahimaullohni sahihlarida chiqarilgan ibn masud roziyallohu anhuni hadislarida aytadilar-ki, nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, odamlarni eng yomoni qiyomat qoyim bo'lgan vaqtda tirik qolgan shaxslardir dedilar tirik ya'ni sabab alloh subhanahu va taolo qiyomat bo'lishligidan oldin mu'minlarning jonlarini olib qo'yadi yengil bir shamol bilan kim qoladi shirorul xalq eng yomon xalq qoladi ana shu qiyomat qoyim bo'lgan vaqtdagi odamlar eng yomon odamlar ular ana shu tirik bo'lgan o'sha vaqtda tirik bo'lgan shaxslar kishilardir va ikkinchisi masjidlar qabrlarni o'zlariga sajdagoh qilib masjid qilib olgan kishilar odamlarning eng yomonlari shu deb nabiy sallallohu alayhi va sallam yana bir boshqa hadisda bu narsadan tahdir qilib eslatib ogohlantirib vasiyat qilganlar subhanalloh nabiy sollallohu alayhi vasallam qancha qancha hadislarida o'zlarini ummatlarida ummatlariga mehribonlik qilib yaxshilik qilib vasiyat qilib shuncha gaplarni aytib ketganlarku lekin alloh subhanahu va taolo kishini qalbini ko'r qilib qo'yadigan bo'lsa bunga iloji yo'q ekan Alloh aytgandek فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور bu ko'zlar ko'r bo'lmaydi lekin o'sha ko'kraklaridagi yuraklar ko'r bo'ladi haqiqiy ko'rlik haq kelgan vaqtda ana shu haqqi ko'rolmaslik haqiqiy ko'rlik sababi qancha qancha ko'zi ko'r shaxslar borki hidoyatda odamlarga hidoyat nurini ko'rsatishadi mana shu asrda o'tgan ibn boz rahimaullohga o'xshab o'zlari ko'r bo'lsa ham lekin odamlarni yo'liga payandoz ochadigandek haqiqiy yo'lni ko'rsatadigan bir shaxs bunaqa shaxslar ummatda ko'p o'tishgan lekin ko'zlari juda yaxshi ko'rgani bilan jismlari chiroyli bo'lgani bilan o'zlari hech qanaqa bir hayotiy dunyodan shikoyatlari bo'lmasa ham lekin qalblari ko'r bo'ladigan bo'lsa mana shu nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek odamlarning eng yomoni mana shulardir allohu alam va sallallohu va sallama va baraka ala abdihi va rasulih nabiyina muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk